ang buhay ay tunay ngang mahiwaga. Maraming bagay sa mundo ang wala pa rin kasagutan. Kaya naman sa tuwing ikaw ay may katanungan, asahan mong minsan may sasagot sa iyo ng kalokohan! Noong nakita ko to dun sa ano, pag, palutang lo. yan? Ang init-init! Hindi kasi... Hindi nga ako makapaglakad ng mga tatlong may ano lang eh. Hulgada eh. Nag-jacket ka pa ng ganyan. Ano ito? Steel wool? <laughs> Steel wool? Hindi! Jacket yan! Matagal ko pa nang... Hindi ko na mag nagagamit Bakit ka nagaganyang anak? Summer ngayon, ang 49 degrees. May, ano, may liligawan kasi ako eh. Gusto niya ba niyan ganyan ka? Malakoko ka? Oo, idol, idol niya rin kasi kaya minabati. Ano bang pwede kong ano, ano, pick up Hindi ka line? naman pwede eh. Si Coco Martin, ikaw Coco and his children. <laughs> Coco and his children. Ano bang pwede kong ano, kunyari yung pick-up line sa kanya? Pinong, lahat na lang ituturo ko ba sa'yo? Sige na, isa lang. Sabi mo, palaman ka ba? Palaman? Palaman ka ba? Bakit? Hinapay ako, sorry. Baka <laughs> hindi naman ako sagutin mo. ano ba? Palaman kaya- ka ba? Tinapon. Tama na nga yan. Wala akong mapupulot sa'yo ano ka ba? Lahat naman sila may napupulot. Kaya ang taas ng rating natin Ang taas dito. ng rating natin, alam mo, dikit ang ano to sa probinsyano. Ano, 63 nga ito, yung eh, isang araw. 63 nga, ang dami. Ready ka na ba, kay Jobber? Sabi ni Samuel De Alien ba ang gumagawa ng pyramid sa Egypt o mga ancient Egyptian construction workers? Dito na, dito na natin malalaman kung sino ang gumawa ng pyramid Kuya Jobart, sino ba ang Alam gumawa ng mo, pyramid? Ang pyramid ay pinalaking lalagyan ng juice. <laughs> Tetra Pak? Yan, eh. Sino nang invento niyan? Yung hari ng Egypt, si Pero. Pe ah, Pero. Ano ang apelido ni Pero? Ang pangalan niya, Pero. Ang middle niya, Pero. Yung apelido niya, Malinisto. <laughs> okay, <laughs> mga kaibigan. Ang pangalan ng pero ng PJ ay si Pero. Pero. Ang middle initial niya, Pero. pero. <laughs> Ang apelido niya, Malinisto. Ayan, sige. <laughs> Yung asawa niya. oh, yan. Pati sa pati sa kusina. <laughs> Ay, magkasawa yan. Magkasawa. yan. Pero, pero, pero, mahal. So, oh. sa... Ah, kusina. Ah, ah, <laughs> ano ang history niyan? Paano nabuo ang... Pyramid. Pyramid. Isa ng barel na una napapaliit niya yung bagay nung pangalawa na palaki niya. Oh. Maliit lang eh, laruan lang yan eh. Ay, may kapangyarihan silang ganun dati. Tinira niya, lumaki. Tapos na napadpad sa Egypt, sa Egypt niya ginawa yun eh. Sinubukan kasi desert nga eh, baka lumaki. Eh, nakapasok- lumaki. Nakapasok ka na ba sa Egypt? Walang laman yun. Ah, walang, walang, laman yun. kwarto yon yung loob, walang, Walang kwarto. laman yun. Candy laman nun. Ang pisamid. Candy lang. Candy, ang laman nun. Laruan nga ng bata yun, doon tinatago yung mga candy noon. Nung pinalaki, pati yung candy lumaki. Kaya pag pumapasok ka sa Egypt, didilaan mo yung pader noon. Matamis. Tamis. Ah. Candy yun eh. <laughs> Candy. Wala man lang floor yun. Kunyari, may mga ano. Wala, sabi may kulungan, may libingan daw sa gitna. Oo. Ito <laughs> naman, next question. Sabi ni Jonathan David Lagasca, ang manok ba nagigising kapag may tumilaok na kapwa manok? Hindi. Sabay-sabay kasi tumitilaok yan. Eh, wala naman nauuna dyan eh. Pag na, may nauna dyan, hindi na makakatulog yung isa. synchronize sila? Kaya nga gumagano muna, di ba? Oo, oh, para agi... Ah, yan na, kunyari. Barat na tayo. Oh, isang ilang ilang ano yun? Tatlo. One, two, three, sing! Ah, ah! May sing pa? May sing pa yun? Talaga? One, two, three, sabay. Bakalaw! Yung mga huli, wala na nakakatulog yun. Ah, hindi na na ano. Meron din sila na Mga ano. naalimpungatan. Oo, oo, oo. Yung mga tulog na tulog. Tulog! Pag tula, pag tok tula ako nun, tulog yun. Ah, Sabay-sabay. pagtapos, oh, kunyari, sige, paano nga yun? Tulog agad? Tulog agad. Tulog agad yung yun. ngayon, yung mga huli, naalim ko nga tanong tok tula ako, yun ay hindi na makakatulog. Kunyari ikaw, tek tula ako ka. Naku. Tapos kami tulog na kami. Na, may Kasi, hiya na matulog. Yun ang parusa, may hiya na sila ah, matulog ah, pag may nauna. pala yung mga ano. May pride din yun, eh, para mga... Ano. Ilan ba dati talaga yung alarm clock ng mga tao? Oo. Sila dati. Mm. Alam na ng tao yan, pagka kunyari tumilawak sila. Hindi. Oras. Ang ginagawa ng mga tao noon, naglalagay sila ng tali. Oo. Tapos tinatalian nila yung palong ng manok. Para pag pumili lang <laughs> gano'n, magigising yung manok. Ang sarap! Gising yun. Ah. Tinatalian, binubutas nila rin yung manok. Tinatalian, tapos dito. Ay, ang tao pag malapit na raw magising, malikot na eh. Mm. ulit. Yan, maraming may paborito sa ano ko. May eh, pagkahila pa nga, minsan nangingitlog pa yung ina yun. Eh. <laughs> Ay, masakit. Yun na yung... Kabilado <laughs> na yun. Kaya Albert, maraming may favorite sa fried chicken. Gusto ko lang malaman kung anong history ng fried chicken. Yung hindi na tumutunog na ano, alarm. Pag hindi na tumutunog na alarm, pag ayaw na. Pag yung <laughs> araw na akong late, ha? Pag na-late ako bukas, ano, gagawin ko na ay, gumaglag ano. Capital na yun. <laughs> Puyat yun, puyat Puyat yun. Talagang dapat gigising yun. Pagka hindi pa rin bukas, paghila. Yung iba kahit nahihila na to, tulog pa eh. Oo. Hindi ko paglabas. <laughs> Hilahin ba yung... Ba? Patay, yun na. Mamaya nakikita niya yung amo niya. Hindi ako nakapasok. <laughs> Hindi ako nakapasok. Buk, buk! Kuri <laughs> po! Buk, buk! Pero wala. na yun, nagpapakulo na yun. Oo. Pag hinawa ka na yung paa nun. <laughs> Diyos ko. Hindi pagkain, hmm. tinola. Tinola? Paano naging tinola yung mga ganyan? Dahil mo man tinatanong, tinola. <laughs> bitin eh. Dami! Bitin kasi! Pagod, bit. Bitin eh. Bitin ba? Oo. Okay, Katanungan. katanungang puso. Sabi ni Jay Pangilinan, bakit sinasabi na ang pag-ibig ay bulag? Ito, ang pag-ibig, ang sobrang pag-ibig daw sabi ng mga scientist nakakabulag. Nang biglaan yung pag sinagot ka bigla ng girl, ng crush mo. Oo. hindi mo alam may gusto sa'yo, biglang sinabi sa'yo yung nalikan ka, magdidilim paningin mo bigla. Oo, syempre, nalikan ka bigla. Mga ah. bawa, yung crush mo, gusto ka. Mm. Gusto mo, hindi mo alam na may gusto, bigla kayo nalikan pagtayo. Bulag ka nun. Yung mata mo, mawawala yung puti, puro team. <laughs> Talaga? Mabablackout ka? Pagbalik sa'yo ng crush mo. Blackout ka? itim lahat, yung dugo mo bababa ah, sa mata mo. Yun yung reaksyon ng sobrang in love. Naranasan mo na ba yun? Oo. Kanino? Kay Chad. Ayaw! <laughs> Ayaw! Four episodes ka na! Nangingitim yung mata ko pag nai nakikita ko yung pangalan nun. Eh. Dati nga, nahuli ako nun, nangitim mata ko eh. <laughs> Okay, papunta na tayo sa ating Britney Spears. Kuya Jomar, pa-shoutout naman po kay Kuya Elmer Gaza na bagong kasal kahapon. Oh. Salamat po ni Guzman Brian Kenneton. Oh, Yan, ano. Pa-shoutout po kay Machu Ronquillo at Shara Sitin. Sitin. Mystica, Hanepa, <sighs> ah, Charis, Sarasitin, Mystica, Angeles na stay strong. Nanonood kami ng Kuya Jobert. Sabi ni Charisitin, Mystica Angeles. Wala naman akong show na si Kuya Jobert, ah. ha? Ha? <laughs> Meron sagot ka ni Kuya At saka ano, ha, ah, nagbubati na si Kuya Mystica, ha? <laughs> <laughs> Gabi-gabi kami, nakatutok sa inyo. Pa-shoutout naman sa Resurrection Family, sa Rodriguez Rizal. Junel Resurrection. Alright! At syempre meron pa, pa-shoutout po sa Family Banya... Banyadera. Ng Antipolo City at sa mga sa Malake family ng Taytay. Para pati na rin sa ate kong si Christina Bandera Hindi na nasa Riyadh. Ah, Hindi yan, malaki yan eh. Malaki na kasi. <laughs> Sabi ni Vicky Ban Banyadera. Banyadera. Banyadera. Ayan, at Kuya Jobert, paano sila makapagtanong sa atin? I-like ang Facebook page ng Sinimo, tapos makakita sila ron ng post na katulad nito. At sa post na yun, i-comment nila kami ang katanungan nila at sasagutin namin katulad ng ginagawa namin dito. At syempre, pwede nyo rin panoorin ang aming full episode sa YouTube channel ng Sinimo. Tandaan nyo lahat ng tanong ninyo kayang kaya ng sagutin yan dahil... Sagot ka ni Kuya Jobert. Tinsin! <laughs> bisitahin ang aming Facebook page at YouTube channel. Hi mga Dre! Subscribe to our YouTube channel and click the bell button for more updates.